w'abakozi n'akazi mu ijambo ry'iwe ku barundi n'ababa mu burundi umukuru w'igihugu cyacu Petero nkuru nziza asaba abataye akazi kubera ingorane zari mu gihugu kugasubira ko bitarenze ukwezi kumwe gusa ku iseminari ntoyi y'ibuta aho n'ibururi hahimbajwe imisa yo kwibuka imyaka cumi n'icyenda iheze abanyeshuri kuri iyo seminari bishwe abantu batatu baraye bishwe abandi bane barakomereka ah, aho muri zone kanyosha na zone kinama mu gisagara cya bujumbura bivuye ku bantu bitwaje ibigwanisho mukanya inkuru mu mukwayo mu buhinga bw'ibyuma hari eric w'imana niwe ariko akora ibishoboka kugira aya makuru abashikire isanganiro inama isumba ndasuye ko waramutse anongera ndabaha kaze muri makuru duhera ku bijyanye n'umutekano aho abantu batatu baraye bapfuye abandi bane barakomereka mu mazone ya kanyosha na kinama bivuye ku migwi yitwaje ibigwanisho umuvugizi w'igipolisi yamenyesheje ko abo abantu babiri bapfuye muri quartier ya kajiji igihe cy'isaha zine z'ijoro inkuru twateguriwe na mireka mu ryo kuri uyu wa gatandatu rishira uw'imana abantu babiri barapfuye barashwe mu gihe bariko bivuna kanyota mu kabare kitwa King Bar muri quartier Kajiji ya zone Kanyosha ngaha mu gisagara ca Bujumbura abantu babiri nabo barakomereka umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko hari nk'igihe cy'isaha zine aho mu aramenyekana witwaje ibigwanisho watera muri ako kabare tukiri muri iyo zone ya Kanyosha hari kiziga c'umukenyezi catowe mu gatondo ko kuri uyu w'imana atagahuzu kiriko ngo bikaboneka ko yoba yitwa yicishijwe amabuye ngo akaba yarazwi ku izina rya mama keri ahandi umutekano warayihungabanye ni muri quartier bururi ya zone kinama aho humvikanye muri iri joro gatandatu amasasu n'amagrenade byankurikiye akamenyesha ko igrenade yaturitse yatumye hakomereka abana babiri urakenuye mireye kanyange kugira ngo umutekano ugaruke mu gihugu hubanza kubaho ukwizerana hagati y'abanyagihugu n'inzego zijejwe umutekano aho biboneka yuko muri kino gihe uwo mwizero atawuhari ivyo vyashikirijwe na Furera Emmanuel Ntakirutimana mu kiganiro kunama tumutegamiri ndibaza yuko na cya gihe bavuga bati inyabutatu cyangwa inyabune Eh, icyo bashaka ni ukuntu bubaka umwizerano hagati y'abo bantu bose ubu rero uwo mwizerano uriho wumvirije ibivugwa mu maradiyo ukumva ukuntu abantu baterana amajambo ukuntu abantu bagerezanya intwazangabo zikicwa intwazangabo umukuru w'igihugu yamenyesheje ko atanze ikiringo cy'ukwezi kumwe kugira abakozi bataye imirimo yabo bivanye n'ingorane bivanye n'ingorane igihugu cyarimo babe basubiye mu basubiye ku kivi asaba kandi ko abakoresha kugira intonde z'abagitonda ku kazi kugira hafatwe ingingo kurikire petero nkuru nziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi gukurikiranira hafi abakozi batagikora neza canke abahembwa batagitonda ku mirimo yabo kugira ngo basubirizwe n'abakeneye akazi guhemba utagikora canke atagitonda n'ubunyonyezi no kwiba igihugu bikomeye turasavye ko hakogwa urutonde rw'abakozi bari bataye akazi bivuye ku ngorane igihugu yitiyemwo n'abamaze gusubira ku mirimo dutanze ukwezi kumwe gusa utazoba aratonda ku kazi azoca afatirwa ingingo hisunzwe amategeko ibyo bizotuma ubushikiranganje bubijejwe bumenya igitigiri ntabanduka bakorera ko mu gutunganya imishahara n'ibindi Ivyo akaba yabishikirije kuri uno umunsi mu ijambo giwe ku munsi w'abakozi n'akazi urwaruka ruhurikiye mu makaminuza rusabwa kutigana imigenzo yo ngaha ku isi ariko ngo bakora ibijyanye n'ishaka ry'imana ibyo ni bimwe mu nyigisho zigiye kumara indwi zihabwa urwaruka rw'abakristo rw'abakatolika mu ndwi yabahariwe iyo nayo ikaba yatanguye kuri uyu w'imana ku bwa musenyeri evariste ngo yagoye arongoye diyoseze ya bujumbura ngo umuntu wese ngo imbere yo gukora ikintu yotangura agahanuza umutima wiwe kurikire evariste ngo yagoye umwepiskope wa diyoseze ya bujumbura akaba yari kuri mikoro ya ah, placide ubwa mbere dushaka kubandanya ibyo twatanguye haciye imyaka yo guhuza abanyeshuri bari mu ma yunivesiti atandukanye b'abakirisitu bo muri katolika bahora bajya barahwana kuri universite yabo ariko rimwe na rimwe hari aho tubahuza bose kugira ngo bumve ko bafise eh, ihwaniro riheza rikabafasha kugira ingufu zongereje mu ibaruwa ryandikiwe aramani rivuga riti ntimwigane iyi migenzo yo ngaha ku isi muraheza mukore icyo mwebwe nyine mwabonye kijyanye n'ishaka ry'imana eh, iryo jambo niryo twashimikiye kuko turazi yuko imigenzo yo ngaha ku isi hariho imwe ijana mu rupfu hariho imwe isambura imiryango hari iyindi yonona ubuzima bw'abantu none rero twagize uti ntimwigane ntimuve gukurikiranwa ngo ntibigezweho muraheza murabe ikibereye n'ijambo ry'imana mufatiye ku byo mwebwe nyine umutima wanyu wabwira kandi nawe nyine mwagerageje kuwukomeza urwaruka rwarakoreshejwe muri kino gihe burundi burimo duce umutekano utifashe neza mbega hariho inyigisho cyangwa akajya mu mabatekerera nk'urwaruka nk'ababyeyi b'imitima kugira ngo rwaruka ntirusubire ko muri kugaragara mu nyifato nk'iyi nta bya politike tuzovuga tuzofatira kuri iryo jambo nyine twavuze ntimukurikire imigenzo yo ngaha ku isi kuko hari ijana mu rupfu muraheza murabe ijambo ry'imana ribereye rizobubaka niyo nyine isikamu n'abanyeshuri barasanga iryo banga ako karanga baragasangiye murabona ko bivanye n'igihe uburundi burimo urwaruka rushobora kugira icyo rukoze kugira ngo hagire igihinduka si byo turi ko turarondera direkitema eh, ijambo direkitema ndakavuze gutyo mugabo igihe umuntu uwo ari we wese yumvise mu mutima wiwe icyo ategerezwa kuba n'icyo ategerezwa gukora biraheza bikamwungura bikagira n'ingaruka nziza kuri sosiyete arimo uwo akaba yari musenyeri wa Diyoseze ya bujumbura evariste ngoyagoye akaba yavuganya placide niyo mwungere imyaka cumi n'icyenda irarangiye abanyeshuri bo ku iseminari ntoya y'ibuta ibururi bishwe mu nkuka y'imiseyo kubibuka musenyeri venance bakinoni wa diocese ya bururi yasabye abarundi gukurikiza akarorero abo banyeshuri berekanye mu kwanka kwivangura ku bwoko ishaka ko abana bayo boshira hamwe bogezwa n'urukundo bogenzwa no kurekuriranira bogenzwa no gusubiza hamwe ibyo umuntu yobivuga no ku gihugu cacu no ku burundi bwacu imana idusaba yuko twoshira imbere amahoro atari ukuyaririmba gusa ibyo bintu by'ukubanguka kuja inama hari impari hari amatati n'inzira nziza kandi iyo hari ibintu bigoranye ibintu batumvikana ko abantu batumvikana ko nta yindi nzira iriho nta yindi nzira iriho ku bwa musenyeri bacinoni yezu kirisitu yaratuvukanishije bagaca bicwa kubera iyo ntahe bashingiye yezu kirisitu n'urukundo rwiwe biratangaje mbere birababaje ko haciye imyaka mirongo ibiri bibaye ukamenga turacyari 결과왕. 없이 비록다 추노 mu bikorwa byayo muri ibyo birori bitarimwo musitanteri wa bururi canke buramatari w'iyo ntara umwepiskopi wa diyoseze katolika ya mpanda mu gihugu kibanye cya tanzania musenyeri gerevasi gayisoma yari yavyitavye arongoye umusaseredote n'ababikira indwi uwo musaseredote marcel butoyi akaba avuka ku babyeyi bamuka mu kivubo ca komine rutovu kandi ngo niryo rya akandagira mu burundi bakaba ba bari baje gushyigikira abakirisu b'abakatolika bava mu maparuwase ya bururi rumeza rutovu na munini yegereye seminari nto yibuta bitabye ibyo birori jean Pierre misago ku iseminari ntoyi yitiriwe umweranda pahuro yibuta radiyo isanganiro isanganiro inama isumba ingimba umugambwe MSP inkinzongo ntiwemera ibiganiro vyobera iyarusha muri Tanzania Tito Bucumi aurongoye akabonamwo amahinyu agasaba ko vyobera ahandi kuko ngo yoba ibaye arusha ya kabiri ikura iya mbere agasabanye politike kuvugana ukuri no gukurikiza ibijanye na demokrasi tegabiri Tito Bucumi arongoye umugambwe MSP inkinzo niba bagira bagire arusha ya kabiri yaho niho hari ikibazo kuri twebwe kuba hariho arusha ya mbere n'ubu basubiye arusha hagira habe arusha ya kabiri bizoca bigorana abarundi rero twe tuvuga duti abarundi batumva ntibabyumve twebwe nta arusha ya kabiri tuzojamwo naho bodutumira ntitwogenda kuko tubona yuko ibintu bidatomoye ariko ari abo tuganira baza ngaha mu gihugu tuzoganira mugabo naho bo dutumira ahandi atari yarusha kubera uwo n'umutego ukomeye cyane namba barundi batabibona nibasubira yarusha bazobagiye kubanza gusambura ya masezerano y'iyarusha hanyuma basubiremo ibyiyarusha nyine ibyiyarusha bizoba ibyiyarusha kugeza ryari kubera ko batabatwaye darisaramu kubera ko batabatwaye Entebbe nk'uko batanguye kubera ko batabatwaye kinshasa kubera ko batabatwaye i kigali kubera ko babatwaye iyarusha icyo nacyo ni ikibazo twe dufise yuko ibyo bintu birimo amahinyu menshi twebwe ari yarusha erega barashobora kugutumira no mu rubanza mukabona ubugende kuronka ubutumire no kugenda ni bibiri bidasa twebwe ari iyo arusha ntituzohonyorayo kuko twarabonye ibyavuye iyo arusha n'uno munsi nibyo biteye ingorane ngaha mu gihugu none subira iyo arusha kandi ntibishoboka twebwe rero nk'umugambwe msp inkinzo hamwe baturungikiye nk'ubutumire jewe sinogenda kumbure norungikiye intumwa iza kuvuga ibindi ko ndavuga yuko babandanije yarusha tutazojayo kuko turabona yuko harimwo imitego myinshi gose mu bijyanye n'amagara y'abantu ngo ihindagurika ry'ibihe inzara gufungura nabi bene ukubura cyangwa gukoresha nabi imisegetera nibyo bishobora kuba byaratumye indwara ya malariya igwira mu gihugu cyose eh, eh, mu gihugu cyose murano mezi aheze eka n'intara zitari zibangamiwe cyane nka ngozi na kayanza ah, muyinga rutana ah, rutana ahandi igashikayo ngo harakwiye irindi sekeza ryo gutanga imisegetera kugira abanyagihugu bashobore guhangana n'iyo ndwara ya malaria ivyo bishikirizwa na muganga Hola Nibizi arongoye akarere k'ubuvuzi ko mu ntara ya Gitega akaba yari kuri micro ya Christian Savier ibiharuro ubu turaronka ibiharuro bishika ku, ku bantu ibihumbi mirongo ibiri na bitanu kundwi usanga bapimwe bakongera bakavugwa malaria turabye mu mavuriro yose y'intara kenshi ukunda gusanga biva ku kirere ngene kiba kimeze ibihe usanga hari imvura nyinshi haca haba ibintu by'ibidengeri byinshi aho imibu ishobora kwarika bisha byoroha kuko usanga hafi y'amazu haba hariho ibiterwa haba hariho ibitoki usanga ari byinshi hafi y'amazu nibaza ko ari kimwe cyo bagituma muri aya mezi muri rusange malariya ikunda kuduga n'abantu canke naho nyine umuntu akiyumvira ati hari abo usanga hari abadebukiwe mu gukoresha umusegetera kuko nibwo buryo bwa mbere bukomeye bwo kwikingira malariya mu bijyanye n'ubworozi inka z'inzungu zo mu bwoko bwa firizone zirenga mirongo ibiri nizo zimaze kuramburura mu kiringo cy'indwi zibiri gusa mu ntara ya bubanza ah, abanyagihugu bakibaza bakibaza ko izo nka zoba zidakomeye mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi ubanza bavuga ko icyo kibazo bakizi kandi ko bariko bagikurikiranira hafi kugira ngo barabe ko barabe gituma izo nka ziramburura ni inkuru ya Space Caritas Kabanyana izo nka z'inzungu zitangwa n'amashyirahamwe atandukanye asanzwe afasha abanyagihugu mu byo kwiteza imbere nka Prodefi Penisadel Propao n'ayandi ariko rero izo nka za kijambere zimaze iminsi ziramburura aho ni mu gihe abanyagihugu bazihawe bavuga ko hari hageze ahubwo ko bokorera batazironse inka mirongo ibiri na zitandatu nizo zimaze kuramburura muri izi ndwi zibiri ziheze nk'uko ubujejwe iby'ubworozi mu ntara y'ububanza abimenyesha cumi na zitandatu muri komine mpanda zine muri komine bubanza zitandatu gatatu muri komine rugazi jean paul barutwa nayo umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi bubanza avuga ko bariko barapima kugira ngo bamenye e, e, igituma izo nka ziramburura twaje twihutira kuraba icyabitumye igituma izo nka ziramburura benshi bari twariyumviriye ati none byaba byavuye ku byatsi zariye zaba zavuye ku kirere cyo gihindutse ariko twace duhamagara abajejwe amagara y'ibitungwa ibujumbura baradupimira izo nyana zaramburuye kugira turabe yuko atari indwara yoba yavuye ku mbuto zoba zararose ico bita insemination eh, ubu rero twararungitse amaraso ibujumbura y'izo izo izo mvyeyi zaramburuye twarindiriye inyishu e, laboratoire iduhereza uwo muyobozi aranamenyesha ko hamwe bosanga imfizi yahaye imbuto izo nk'igwaye amakore ngo nta wundi muti atari ukuzica kugira ngo ntizibandanye kwandukiza izindi Space Caritas Kabanyana rubanza hadiyo isanganiro urakenuye Space Caritas Kabanyana ni no kuri iyo nkuru ijanye n'ubworozi turangirije ko amakuru twawe twabateguriye hano kuri radio isanganiro ariko mukanya nivyanditswe n'ibinyamakuru mu ijambo ry'intangamarara ikinyamakuru iwacu kirahagarara ku bintu bibiri igandagurwa rya general kararuza atanaze na bamwe mu muryango wiwe hamwe n'imyaka mirongo ine n'ine iheze habaye ngo ihonyabwoko ry'abahutu mu ijambo ry'umutwe bagira bati ubwoba iwacu ifise ubwoba n'umwiheburo inyuma y'igitero cahitanye iyo ntwazanga bikomeye mu gisirikare hamwe n'umukenyezi wiwe aho ni itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwa kane umwana wabo w'umukobwa nawe akaba yahavuye abakurikira inyuma y'iminsi itatu kuri lise yitiriwe mutima mweranda ahabereye ubwo bwicanyi ibyo bintu ntibishobora kuva mu mitwe y'abanyeshure kandi bitegerezwa kugira ingaruka mbi kuri kazoza kabo Ico kinyamakuru kivuga kandi ko igihe cari ko candika iyo ntangamarara ibitambara biri ku vyandiko bihamagarira abanyagihugu kwibuka imyaka 41 irangiye habaye ihonyabwoko ry'abahutu byari ko birahungabana mu bibanza bikomakomeye mu gisagara ca Bujumbura mugahirya gato kikemeza ko atagwego mpuzamakungu na rumwe rurigera gwemeza ko ibyabaye mu 72 ari honyabwoko ry'abahutu iwacika ikababazwa n'ingene abana bariya bashaka kwikwegera ko ibiringo vyo kwibutswe na bose ku rwego rw'igihugu n'itororokanirizo ry'amakuru nete purese riragaruka ku itariki ya mirongo ibiri n'icyenda z'ukwa kane ngo iragoye muri iryo tororokanizo bandika ko abahutu abatutsi n'abaganwa bamwe bose bafise ababo bibuka ngo abahutu bavuga ko iyo tariki bibutsa ihonyabwoko bakorewe mu mirongo irindwi na kabiri mbere umunsi mukuru ujyanye n'iryo sango ukaba warahimbajwe kuri uyu wa gatanu mu gisagara ca bujumbura itariki mirongo ibiri n'icyenda zo kwa kane irindwi na kabiri abatutsi nabo nyine ngo ibibutseho nyabwoko batanguye kugirigwa uwa mbere ryahitanye akaba ari umusirikare yitwa kinyombye n'abaganwa ntibasigara inyuma ngo bibuka igandagurwa ry'umwami ntari ndizeye yatwaye uburundi mbere abo muri uwo muryango w'umwami ngo ntibahengeshanya gusaba ko ikiziga ciwe cozugwa kugira hambanwe iteka nk'iry'umuntu yatwaye igihugu net press iribaza kandi nimba hagiye kuba Frode Bunyakuri yikuvye kabiri yandika ko uwo mugambwe wari usanzwe uri nyakuri ufatiye kuri ya kera ukaba ngusa n'uwaraye ushamitse ukundi gusha mu kurondera gukura Yohani Minani kubwo abagize uwo mugwi mushasha bamaze kumenyesha icese ko ibintu bitifashe neza mu mugambwe ubusanzwe awurongoye ariwe Minani afata ingingo atawagishije inama amakuru ashikirizwa n'iminyamakuru ikinyamakuru Burundi Eko nacyo kivuga kigoro keza kaguye mu mazi kakivuka ni kwa kuboneshereza amabarabara mwamwe y'igisagara ca Bujumbura hakoreshejwe ya mishwarara y'izuba ngo vyamaze amezi make nk'uko vyandikwa na Burundi Eko ahanini ngo vyatumwe n'ubusuma bw'ayo matara imodoka zagiye ziragonga n'ibindi Itororokanirizo ry'amakuru wa BP naryo rifise ibibazo kubijanye no gutamba ingoma ngo byari bikwiye kuba ku minsi mikuru y'igihugu no mu bihe by'ukwigina abategetsi b'icubahiro iryo tororokanirizo cyandika ko ingoma zikomeye mu bijanye n'ihimbazwa ry'iminsi mikuru yabiyo ku rugero rw'igihugu canke mu manza z'imibano za minsi yose eka no mu kwigina abategetsi bakomakomeye ariko ngo ni ikintu cyari gikwiye guharigwa ko kugira ngo zivugirizwe gusa abategetsi bo hejuru mu bihe bikomeye by'igihugu nk'uko byari bimeze kera mu mico y'u Burundi Nkuko bibandanya byandikwa na BP abavuzi b'ingoma bo mu giheta ca Gitega ngo bararonka amafaranga agera ku miliyoni zine ku kwezi, avuye cane cane muri ba mukerarugendo touriste mu gifaransa ariko ngo baratahura ko kuvuza umurisho w'ingoma imbere y'uwo ari we wese mu bihe ibyo ari byo byose nko mu bugeni cyangwa ugukwa bidahanamba ingoma ikibanza cyayo mu karanga k’u Burundi. abakozi ba kaminuza yitiriwe umwizero bagiye kuba bande Ico n’ikibazo kibazo c'ikinyamakuru c'abigisha La Voix de l'enseignant canika ko inyuma y'umwaka hari ingorane mu bijanye n'umutekano iyo kaminuza yagize ingorane zikomeye mu vy'ubutunzi ku ngo ibigega byayo bibomboka kubera amafaranga atangwa n'abanyeshuri abo nabo bakaba baragabanutse cyane umuntu agereranije n'igihe hatari duke umutekano muke nanone iyo kaminuza ngo ikaba iherereye mu karere katorohewe hafi ya zone c'ibitoke aho kwinjira mu bihengeri by'imishahara ubuyobozi ngo bwahisemo kwirukana abakozi baharugwa mu mirongo umunani abigisha bamwe bamwe bamaze kwigira inama yo kudatanga ibyigwa ngo bohava basanga bakoreye ubusa ikinyamakuru iwacu kiragaruka kikavuga ibijanye no kwisiramuza ibyigwa byakozwe n'abahinga bo mu gihugu cya Denmark mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe cerekana ko abagabo basiramuye batihuta mu gukora imibonano mpuzabitsina mugabo hakaba umwigeme w'umurundikazi yayaze n'ico kinyamakuru yemanga ko atabudasa yumva ngo nuko abonanye n'usiramuye canke udasiramuye mugabo ibijanye n'isuku navyo ngo biza imbere abagore benshi babajijwe muri ico cigwa bavuga ko atari isuku gusa harimo no Iwacu yoyo yandika ko uwo mugenzo unafasha kugira abantu birinda indwara zandukira ziciye mu bihimba by'irondoka aha ni naho turangirije ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku dusozereye mwayashikirijwe na mihaye kanyange afatikanije na leonce bitariho ibihe byiza hose muherereye naho ubutaha amakuru ashyikirizwa n’iminyamakuru.